вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у перад вылетам у Нарвегію славамир Адамович каля мікрафона ў віленскай студыі меў прыўзняты настрой, пачуваўся шчаслівым і нагадваў птаха крыжадзюба, які за доўгую зіму набраўся натхнення для таго, каб вясною адправіцца з Беларусі ў свой паўночны вырай. Супала так, што пасля мінулай перадачы вострая брама у рэдакцыю радыёвабода затэлефанаваў слухач і выказаў пажаданне. Добрая ранец свабода. Надоечы у сераду пачуў сваю любімую перадачу вострая брама Сергея Дубаўца, у якой ён з дапамогай спадара бартосіка даследаваў лёс паэта ў Беларусіі праз размову славаміром Адамоечам на яго малой радзіме. Вельмі прашу запросіць слова мира на свабоду і распавесці хоць бы крыху пра яго жыццё і творчасць зараз вядома што лёс паэта змагара за Беларусь які свядома абраў слова мира дамовіць цяжкі пакутны нават небяспечны Таму я прашу слова мира дамовіча жывіце доўга дажывіце да глыбокай старасці бо менавіта ваше жыццё будзе мець больш плёну і для беларусі і для творчасці і для аматараў паэзіі хай сабе пакуль што ім Нарвегіі. З павагай журавлёў Пятро Михайлович Зненск. Сёння мы будзем гаварыць менавіта пра жыццё. Тым больш, што згода нарвежскіх уладаў на тое, каб славамір вярнуўся да іх у краіну пасля свайго спантанічнага прыезду ў Беларусь літаральна напоўніла аблічча паэта жыццёвым свячэннем. Разам з тым жыццё гэта вялікі быт, і таму першае маё пытанне да адамовіча ці ты з'язджаеш назаўжды не я з'язджаю не назаўжды ну а як доўга будзем доўжыцца там перабыванне гэта невядома кім ты сябе мысліш там кім ёсць тут тым буду і там аўтарам вершаў і проста чалавекам грамадзянінам беларусі прачытай на развітанне свой самы апошні верш верш якія прысвячаю нашаму беларускаму мастаку Алесю Пушкіну. Ты кажаш, пакайся, вярніся ў буцлаўе да маці. Ты радзіш мне кветкі разводзіць і нават пра вершы забыць, мой дружа далёкі. Для гэтых дзіцячых нарацый я надта здаровы, Мне здорово хочацца жыць. Я доўга цягнуўся да сонца зялёную шылкай, зайчынныя крушні, з балотаў, з калгасных канаў я цела сваё напінаў, да апошнія жылкі і тлеў на разрыве, каб дух мой свабодна лунаў, мой дружа высокі. Я розныя практыкі зведаў. Экспірыенс мой, перапоўнены розным добром, але не сабраны яшчэ мой букетик для атамнай леды і ў пошуках кветак я зноў пакідаю свой дом у шматгадовае блуканне словамі радамовича робіцца зразумелым калі уявіць сабе што на бацькаўшчыне сёння яму месца няма я быў бы галаслоўным калі б ён гэтага месца не шукаў сапраўды як жыць і дзе працаваць каб не паступацца тым што табе дорага выглядае што для беларускага паэта і патрыёта самым няўтульным месцам на свеце стала сёння ягоная ўласная радзіма Чым прыцягальная для цябе асабіста Нарвегія? Гэта канчатковы канкрэтны адрас маршруту ці толькі пачатак новыя адысеі. Гэта канкрэтны адрас, дзе я па магчымасці буду пускаць карэнні. Мяне в прынцыпе ніколі не было вялікае ожидання падарожнічаць, але абставіны жыццё само дапамагае вось таму, каб трэба было аднойчы взять білет і некуды паехаць. Радыё Свабода вострая брама. Славамир Адамович за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню. Два з паловую гады таму, калі мы з таварышам вырашылі паехаць у свет мы ехалі у пошуках заробку нейкага матэрыяльнага апірышча таму што дома ўжо заставацца не выпадала не было як была прычына палітычная і я ўсё ж не забываў пра то якую краіну выбраць не проста паехаць у белы светак у капейку а па магчымасці трапіць у краіну у якой бы было не так цяжка бо зразумела што пакідаць радзіму і быць за яе межамі гэта у любым упадку складана Таму я сказаў сабе што калі трэба выехаць і выехаць у Еўропу то гэта краіна будзе Нарвегія а не памыліўся мне да душы там і ў сэнсе маральным і ў сэнсе вядома эканамічным краіна гарманічная настолькі наколькі можна ўявіць сабе гармонію чалавека з прыродай і у такім грамадстве і ў такой краіне жыць э, просто хочацца у самім панятку эміграцыі вычуваецца таксама і негатыўнае адценне. Зразумела, адкуль яно. Калі чалавек добраахвотна пакідае радзіму, ён пэўным чынам здраджвае ёй. Прынамсі так часцяком глядзяць на яго тыя, хто застаецца. Ці свой ад'езд ты ўспрымаеш як эміграцыю? Успрымаю не зусім акамміграцыю я застаюся тым кім я і быў у тым ліку і дастаткова нахабным чалавекам это маё дахабства дазваляе мне сказаць што я бяру на сябе смеласць жыць і заяўляць пра сябе і вычуваць сябе не столькі як мігрант у норвегіі колькі як паэт аўтар літаратар чалавек які зрабіў нейкае імя на радзіме і вось з гэтым сваім імём з гэтым нахабствам літаратурным паэтычным я хачу заваяваць эту краіну заваяваць як паэт як э, літаратар на тое ёсць падставы прынамсі маё ўжо знаходжанне там два э, з паловай гады яно у гісторыі застанецца не толькі беларусі але і нарвегіі мне пашчасціла сустрэцца і я зараз маю перакладчыка нарвежска маладого чалавека які пераклаў сумна вядомы і сумназнакавіты мой верш дзе ідзе размова пра ўбей ён ужо цяпер перакладзены на нарвежскую мову у за напісаны па-расейску верш убей прэзідэнта Адамовіч амаль год правёў у турме ў віцебску. Перад тым у ізалятары КГБ у Мску трымаў сухую галадоўку. Доўгае следства і доўгі судовы працэс з літаратурнымі экспертызамі і спатнелым ад напругі перакладчыкам завершыўся сюррэалістычным прысудам было бачна што аўтарытарны правіцель беларусі які уважліва сачыў за падзеямі настолькі занепакоены уласнай бяспекай што баіцца нават такога вось паэтычнага забойства у рэальнасці раўназначнага водгуку ў дзіцячай гульні падай ты забіты у што ты сёння думаеш пра той верш як ты яго ацэньваеш як я ацэньваю як я ацэньваў на жаль з гадамі ён робіцца все больш актуальны і як і 10 гадоў назад тыя радкі тыя словы гучаць прозай але на жаль гучаць з вуснаву беларускіх патрыётаў і проста грамадзян і палітыка галоўнага героя пацвярджае правільнасць той ідэі якая выкладзена ў тым вершы на жаль это так адзінае што можа б я б сябе ямчэй адчуваў каб это быў яшчэ верш по-беларуску Хаця на пачатку я якраз зыходзіў што такія забойчыя вершы варта пісаць на замежнай мове ўсё ж радыёвабода вострая брама. Славамир Адамович за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню. У сярэдзіне 90-х гадоў Славамир Адамович стварыў баявую арганізацыю правы рэванш, сам факт, якой напалохаў тагачасны КГБ. Мы не паддаемся на правакацыі, мы іх ствараем самі казаў Адамовіч і чарговы зборнік вершаў назваў зваротныя правакацыі. З вышыні часу ўся тая дзейнасць выглядае перфомансам з маскарадамі, ваенізаванымі фотасесіямі і ляканічным чырвона-чорным сцягам. А дзе цяпер знаходзіцца сцяг правага рэваншу? Фармальна праварадыкальная ідэя яна жыве і жыве ў такіх арганізацыях, як правы альянс, іншая рэч, што калі я вяшчаў свой правы рэванш, я ўсё ж думаў, што век гэтай арганізацыі будзе кароткі што той же беларускі народны фронт будзе заставацца і у рэшце рэшт зменіць палітычную сітуацыю ў краіне а мы як я лічыў будзем інструментарыем мы будзем э, выконваць калі хочаце чорную нейкую работу у палітыцы На жаль, гэта таксама не ўспраўдзілася. А табе ўжо няма ахвоты працягваць, пасталеў, пастарэў, пасівеў і што зусім не цягне партызаніць. Партызаніць якраз, калі час паклічай, мы будзем партызаніць, але менавіта партызаніць ці шырэй кажучы, змагацца ваяваць у наўпростым значэнні гэтых словаў, а не партызаніць не ваяваць у чарце па нейкія гранты. Што для цябе радзіма? Сёння адкажу так. Радзіма гэта вільня это радзіма абсалютна хоць это сёння сталіца сучаснай літувы і тым не менш радзіма гэта Беларусь у якой я пакінуў практычна ўсё што складае мой духоўны свет это мае любімыя жанчыны это мой бацька маці это мае хутары на якіх я правёў дзяцінства это мой аднакласнік ромка які ўжо перажыў інсульт і не можа круціць баранку не можа працаваць шафёрам працуе проста слесарам і радзіма сёння гэта і той запалярны куток у далёкай Нарвегіі якой я б столькі выхадзіў і выездзіў і пакінуў сябе і там таксама вось лета надыходзіць мне хочацца цяпер да тых гор да тых фьордаў пабачыць чорныя спіны кітоў якія заплываюць і так у па-свойску шумяць пускаючы фонтанчыкі вады падплываючы да самага берага перашкаджаючы праўда лавіць рыбу рыбакам гэта таксама радзіма а За сваю паэтычную кар'еру славамир выдаў шэсць зборнікаў вершаў, якія ўвянчала кніга плавільшчыкі расы, якая ў 1999 годзе выйшла ў віленскай серыі вострая брама. Пасля гэта пачаліся паездкі адамовіча па свеце, то на заробкі ў Амерыку, то вось цяпер у Нарвегію новага зборніка пакуль няма але вершы калі меркаваць па перыядычных выданнях пішуцца спраўна что для цябе асабіста паэзія это занятак які я раблю лепш за ўсё прынцыпе больш э, нічога я рабіць не умею акрамя як пісаць чытэльныя вершы чалавек мужчына мусі адчуваць сябе э, у нечым моцным прафесіяналам як ты ўспрыняў звестку пра смерть сыса калі коротко то было вельмі дрэнна я скажу я блізка быў до таксама да такой развязкі ў Нарвегіі вельмі дрэнным псіхалагічным маральным стане быў і звесткі пра смерць Анатоля сыса просто так размазалі что было вельмі і вельмі цяжка гэта прыпала на маё вяртанне да родных межаў на часовае вяртанне і гэта супала з адыхоном анатоля ціхановича і на жаль цяпер я мушу узгадваць калі апошні мы раз сустракаліся і гэта было больш э, двух з паловай гадоў назад на жаль мой паварот не заспеў яго ўжо жывым які у вас сысом былі дачыненні як ён да цябе ставіўся ён э, выпрабоўваў мяне на злом наколькі я змагу моцна трымаць што называецца асадку ў руцэ і часта часта казаў ну адамовіч ты ж не паэт які ты паэт ну што ты вось там напісаў і гэта на пачатку бянтэжыла а потым я зразумеў трэба рабіць такія тэксты каб э, аднойчы Анатоль ціханович сказаў ну вот это гэта паэзія гэта верш і, і іншая для мяне выбару не было у Ужо сёння біяграфія Адамовіча сама выглядае на востры сюжэт з прыгодамі і пакутамі, з пераапрананнямі і ператрусамі, з пагонямі і увесьчасным экстрымам. Калі браць паэтаў нашага часу, дык гэты канкрэтны жыццяпіс нагадвае ў дэталях хіба што біяграфію расійскага паэта Іосіфа Бродскага, які таксама ўрэшце апынуўся ў эміграцыі на захадзе. Абое хадзілі пад шчыльным колпаком КГБ. Абое сядзелі ў турме, Адамовіч за верш, Бродскі за дармаедства, што ў тым кантэксце, калі пісьменнікі елі хлеб рабочых і сялян, адно і тое ж. У абоіх былі праблемы з дзяржаўнай мяжой і холоднай зброяй. Адамовіча ўзялі за нелегальны пераход літоўскай мяжы, а ў ягоным інтэрнацкім пакоі знайшлі нунчакі што потым акуратна леглі ў чэкісцкі пратакол. Бродскі прыцягваўся за спробу захапіць самалёт і за камень. Яны з прыяцелем вырашылі даць дзёру ў Афганістан. Для гэтага купілі ўсе квіткі на маленькі чатырохмясцовы самалёт. Прыяцель павінен быў сесці побач з пілётам, а бродскі ззаду. І у пэўны момант бродскі меўся каменем разбіць пілёту галаву. Але тут дала збой па этого прырода, не паднялася рука. Камень не спрацаваў. Гэта таксама як і Адамовічавы нунчакі. А Афганістан застаўся недасяжны. Гэта таксама як на той момант для Адамовіча літва. Параўнанні можна доўжыць і ў кожным будзе калі не факталагічнае падабенства, дык падабенства паводле экстрэмальнасці абавязкова. Пісаць уласнае жыццё як вострасюжэтны раман на такое здольны пагодзіцца далёка не кожны. Але часам у канцы шляху адважных чакае ўзнагарода. Вядома, што паэт Іосиф Бродскі ўрэшце атрымаў нобелеўскую прэмію. Міжволі зноў падумалася пра паралелі ў біяграфіях яго і Адамовіча. А тут яшчэ і абраў Адамовіч для эміграцыі тыя краі, дзе такія прэміі выдаюцца. Жарты жартамі, але ніхто не ведае, што будзе заўтра. Радыёвабода вострая брама. Славамир Адамович за гадзіну да эміграцыі ў Нарвегію распавядае пра свой шлях з мінулага ў будучыню. Раскажы пра свае мары. Пра што можа марыць 43гадовы мужчына без сям'і, Я мару пра сям'ю. Я стаўлю за мэту перад сабой стварыць сям'ю. Васіль быкаў часта выказваў пессімізм, што да нацыянальнай будучыні Беларусі, маўляў, насельніцтва блукае ў цемені і ніяк не вырабіцца ў нацыю і ці ўвогуле вырабіцца пытання знешне яно быццам так і ёсць і гэты знешні бок штодня фармуе кіраўніцтва але песыміст быкаў заўсёды падкрэсліваў што ён прагне каб ягоны песымізм быў абвергнуты і вось мы ў вострай браме узяліся калекцыянаваць аргументы на карысць існавання нацыі які твой просто ёсць я ёсць моя цудоўная сястрычка якую я с кожным вяртаннем открываю у ёй такую патрыётку что іншы раз баюся каб параўнанні з ёй не аказацца лібералам нейкім гэта мой род гэта мае вершы это моя любимая жанчыны гэта наше новое пакаленне у тым ліку тое якое я крытыкую за слабыя творчыя высілкі і тым не менш на беларускае наше пакаленне новое маладое зусім маладзенькае ці у цябе ўжо ўжо ёсць асэнсаваныя вынашаныя параўнанні лёсаў беларускага і нарвежскага я далю належнае тым даўнім нашим продкам заважце нашим продкам якія вымкнутыя з кантыненту тым ліку і з нашых земляў з земляў якія потым далі вялікае княства літоўска яны мусілі ісці на поўнач шукаць новыя землі заваёўваць э, для жыцця новую тэрыторыю рэшце рэшт прыйшлі у швецыю і далей у сучасную нарвегію Але колькі ім каштавала гэтым людзям заваяваць тыя халодныя і почасту голыя скалы і там умацавацца, пусціць карані, гэта ім каштавала вельмі вельмі дорага і як яны за сваю скалу, вось так мы за сваё балота нашы продкі некалі змагаліся і ў гэтым мы бадай абсалютна аднолькавыя ў гэтым лёсе. Адно толькі іхныя горы ім больш дапамаглі, чым нашы балоты. На жаль, на раўніне з гэтых балот нас даставалі нас просто выпалівалі калі браць апошнюю недалёкую гісторыю апошнюю вайну у гэтым сэнсе нарвежцам старадаўнім вікінгам было лягчэй у чым тваё адрозненне ад звычайных людзей адрозненне я думаю одно з іх у тым что я імкнуся рызыкаваць нестандартна бо шмат людзей рызыкуюць але гэта рызыка наперад вядомая і мой часовы прыезд з норвегіі таму прыклад гэта спроба рызыкнуць нестандартна быть паэтам просто напросто у сучаснай беларусі таксама нестандартная рызыка прычым э, сур'ёзным а не тым который папіша а потым пашаньку папашыт і, і так далей чаго ты чакаеш ад людзей і чаго пожадаеш сваім чытачам у сённяшнім выпадку слухачам я хачу толькі любові і бадай усё любові разуменне гэтак жа я і пажадаць бы хацеў людзям любові і разумення. Музыка